Բարև սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա փետրվարի 23-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք փոքրիկ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ մայրիկներ, մեր հանդեսի այս էջում ձեզ հետ ակրկիր ինֆորմացիա կհաղորդենք, ուստի խնդրում ենք ուշադիր լսել մեզ։ Իսկապես երջանկությունը, երբ երեխան առողջ է։ Երեխայի լույս աշխարհ գալուն պես ծնողների միակ մտահոգությունն իրենց փոքրիկի առողջ, գեղեցիկ եւ խելացի լինելու մասին հոգ տանելն է։ Այդ իսկ պատճառով թե ցնողների, թե մանկաբույժների ուշադրությունը բևեռվում է երեխայի մոտ հնարավոր հիվանդությունների կանխարգելման, հայտնաբերման եւ բուժման խնդիրների վրա։ Երեխային չմրսեցնելու մտավախությամբ ծնողները շատ հաճախ նրան այնքան են հագցնում, որ ամբողջովին, այսպես ասած, գործազրկության են մատնում։ Օրգանիզմի ջերմակարգավորման համակարգը, որը պատասխանատու է գերտակացման եւ գերսարեցման համար, մատնվելով անգործության ջերմակարգավորման համակարգը ենթարկվում է հետաճի, ինչի պատճառով նույնիսկ ամենաչնչին քամին էլ կարող է սպառնալ երեխայի առողջությանը։ Օրգանիզմի դիմադրողականությունը եւ եղանակային փոփոխությունների հանդեպ վերջինիս կայունությունը կարելի է բարձրացնել կոպման տեխնիկական միջոցով։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ձեր փոքրիկի մարմինը կարողանա հարմարվել եւ դիմակայել թե ցրտին, թե շոկին։ Մարմնի կոպման տարբեր մեթոդներ հնարավորություն են ընձեռնում բարելավելու օրգանիզմի ընդհանուր նյութափոխանակությունը, բարերար ազդեցություն են թողնում երեխայի ֆիզիկական զարգացման վրա, կայունացնում իմունիտետը եւ օրգանիզմի տարբեր պայմաններին հարմարվելու կարողությունը։ Կոպումը երեխայի օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացմանը միտված ամենաարդյունավետ մեթոդն է։ Ընդ որում կոպումը պետք է սկսել ծննդյան առաջին իսկ օրվանից կողմից եւ երեխային նախապատրաստել իր կյանքի կարևորագույն փուլերից մեկին՝ դպրոցին։ կոփել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կոպման գործընթացը պետք է լինի շարունակական, նույնիսկ կարճատև ընդմիջումները կարող են թույլատնել հարմարողականության մեխանիզմները, որոնք ձևավորվում են հենց կոփիչ մեթոդների ազդեցության ներքո։ Նույնիսկ չափահաս մարդկանց մոտ մարզումները դադարեցնելուց 3-ից 4 շաբաթ անց օրգանիզմի ցրտադիմացկունությունը զգալիորեն անկում է ապրում, իսկ 1 տարեկան երեխայի հարմարողականության արդյունքն անհետանում է կոփումը դադարեցնելուց 5-ից 7 օր անց։ Տարվա եղանակներով պայմանավորված կոփման մեթոդները պետք պետք է փոփոխվեն, բայց ոչ կտրուկ կերպով։ Օրինակ, ծմրանը սառը ցնցողը կարելի է փոխարինել երեխայի ոտքերը սառը ջրով շփելով։ Երեխայի մարմնի կոպմանը միտված գործողությունները պետք է ներառվեն ամենօրյա այն պարտադիր կանոնների մեջ, ինչպիսիք են երեխայի լողացնելը, կերակրելը, սպոսանքի տանելը, քնեցնելը եւ այլն։ Պարզից դեպի բարթը։ Կոփումը հիմնված է օրգանիզմի անսովոր պայմաններին հարմարվելու հատկության վրա։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է պարզ ու թեթև կոփման մեթոդներն աստիճանաբար բարթացնել։ Օրինակ, ջրի ջերմաստիճանը ավելու ավելի իջեցնել կամ սառը եղանակին զբոսանքի տևողությունը երկարեցնել։ Սա հատկապես ցուցված է 0-ից մինչև 5 տարեկան երեխաներին։ Ջերմային ռեժիմի պահպանում։ Կոփման ժամանակ անհրաժեշտ է անպայման ստուգել երեխայի մաշկի ջերմաստիճանը։ Կոփումը թույլատրելի է միայն այն ժամանակ, երբ երեխայի քիթն ու վերջ խրճույթները տաք են։ Եթե երեխան սառել է ու նրա անոթները նեղացել են, ապա կոփումը ոչ միայն բարերազդեցություն չի թողնի, այլ շատ հնարավոր է, որ բացասաբար անդրադառնա երեխայի առողջության վրա։ Ոչ պակաս վտանգավոր է նաև գերտակացումը։ Մաշկի գերխոնավացման եւ բարձր ջերմային ռեժիմի պայմաններում սառը ջրի ազդեցությունը կարող է հանգեցնել ձեր երեխայի օրգանիզմի գերսարեցմանը։ Կոփում օթի միջոցով։ Սենյակի օթափոխություն։ Օթային կոփումը սկսվում է հենց սենյակի օթափոխումից։ Սրա լավագույն ձևը միջանցիկ քամի ստեղծելն է, իհարկե այն ժամանակ, երբ երեխան սենյակում չէ։ Օթափոխման կոփիչ ազդեցությունը սենյակի ջերմաստիճանը սովորականից 1-ից 2 աստիճան Ցելսիուսով նվազեցնելն է։ Աշնանը եւ ձմռանը սենյակը պետք է օթափոխել 4-ից 5 անգամ 10-ից 15 րոպե տևողությամբ։ Ամռանը պետք է պատուհանները բաց թողնել, քանի որ փոքրիկի սենյակի օպտիմալ ջերմաստիճանը աստիճանը պետք է լինի 18-ից 20 աստիճան Ցելսիուս։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ավելի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում նկատվում է երեխայի ֆիզիկական զարգացման դանդաղում։ զբոսանք եւ քուն մաքուրոթում։ Ծնողներին խորհուրդ է տրվում երեխային հնարավորինս երկար պահել մաքուրոթում։ Ամրանն ավելի լավ է մեկնել քաղաքից դուրս եւ երեխայի առօրյան կազմակերպել բացառապես դրսում։ Զբոսանքի տանել կարելի է տարվա բոլոր եղանակներին։ Հիշեք մեր առաջին խորհուրդը՝ շատ մի հացրեք երեխային, որքան հագուստը թեթև լինի, այնքան մաշկն ավելի շատ կշնչի եւ երեխան առողջ կլինի։ Երեխայի կյանքի առաջին 1.5 տարում ցերեկային քունը չափազանց կարեւոր եւ օգտակար է։ Հեշտ քները դեմքի վարդագույնը, հանդարտ ստանդարտ եւ հավասար շնչառությունը չքրտնելը զարդներից տակ վերջույթները խոսում են այն մասին, որ երեխան ճիշտ է հագնված, այսինքն գտնվում է ջերմային հարմարավետության վիճակում։ Եվ դրան հակառակ, եթե երեխան գունատեքի թեև վերջույթները սառը, ապա նա գտնվում է կտրուկ սառեցման վիճակում, իսկ փոքրիկի խոնավացած մաշկը եւ ճակատը քրտնիկով պատված լինելը վկայում է երեխայի մոտ հիպերթերմիկ վիճակի զարգացման մասին։ Սիրելի ռադիոընկերներ, երևի արդեն կրահեցիք, որ այսօր խոսելու ենք հենց երեխաների առողջության մասին։ Օրվա մեր հյուրերն են Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման տեղամասային մանկաբույժն Ունե Մելքումյանը եւ երիտասարդ Մարիկ Լուսինեն։ Նրանց հետ ունեցած զրույցը կներկայացնենք երաշտական դաթարից հետո։ Լուրի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Օրվա մեր հյուրերն են Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժ միավորման տեղամասային մանկաբույժն Նունե Մելքումյանը եւ երիտասարդ Մայրիկ Լուսինն են։ Տիկին Մելքումյան շնորհակալություն օրվա հանդիպման համար։ Այս ձմեռը առավել հոգսաշատ էր արցախցիների համար։ Գրիպի վերին շնչուղիների սուրվարակի հիվանդությունների առավել լայն տարածման առումով։ Ինչպիսինն է հիմա իրավիճակը։ Կարող ենք ասել, որ անկում է նկատվում։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլոր ռադիոլսողներին, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, կարող եմ ասել, որ վերինշնչուղիների սուրվարակով հիվանդների քանակը բավականին քչացել է, դիմելիությունը պակասել է ամբուլատոր պայմաններում, հիվանդանոցում ստացոնար բուժման հիվանդների քանակն էլ է քչացել, նկատվում է քչացման միտում հիվանդության։ Կարող ենք ասել, որ անկում է նկատվում։ Այո, նկատվում է վերինչնչուղիների սուր վարակով հիվանդացության անկում։ Շատ մայրիկներ այսօր վարանում են իրենց երեխաներին մանկապարտեզ տանել, վախենալով հիվանդության նոր բռնկումից։ Ինչ խորհուրդ կտակ մայրիկներին։ Հիվանդության բռնկումները մանկական հիմնարկներում ավելի հաճախ լինում է այն դեպքերում, եթե հիվանդ երեխաներին մայրիկները ստիպված տանում են մանկապարտեզ։ Ես խորհուրդ կտամ մայրիկներին, եթե իրենց երեխան ջերմություն ունի, եթե հազում է, եթե հրշտում է հիվանդ վիճակում, երեխային մանկապարտեզ չտանել, դա կկանխի եւ իր երեխայի համար բարդություններ չեն առաջանա եւ մնացած երեխաները չեն վարակվի, բայց վախենալ վերին շնչուղիների սուր վարակից եւ մանկապարտեզ ցույց չտանել առողջ երեխային, դա ճիշտ չէ։ Բժշկուհի մեր զրույցից այսպես կարող ենք ենթադրել, որ գրիպի եւ վերին շնչուղիների սուլվարակի հիվանդությունների վտանգը դեռևս արկա է, որտեղ կան հիվանդ երեխաներ։ Շուտով գարուն է, դրանք գումարվեն նաեւ գարնանը հատուկ ինֆեկցիոն հիվանդությունները։ Իրավիճակը առավել սուր բնույթ կունենա։ Ինչպես խուսափել նման իրավիճակներից։ Նման իրավիճակից խուսափելու համար առաջին հերթին պետք է երեխաները ճիշտ սնվեն, հաճախակի լինեն մաքուր օթում, զբաղվեն սպորտով, հիվանդությունների ժամանակ ժամանակին դիմեն բժշկի, ժամանակին կատարվի միջամտություն, բուժօգնություն, ճիշտ նշանակումներ, որ เป զի երեխաների իմունիտետը բավարար վիճակում գտնվի։ Մայրիկները հաճախ առանց բժշկի դիմելու սկսում են հակաբակտերիալ բուժում կատարել, որը սկզբնական շրջանում վիրուսը դեռ նոր սկսած ընկճում է իմունիտետը եւ վիրուսային հիվանդության ընթացքը ավելի է բարդանում։ Իսկ այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ կապված դրանք դե սեզոնային բնույթ են կրում միշտ լինում են Նաև կարող եմ խորհուրդ տալ ճիշտ հագցնել երեխաներին եղանակին համապատասխան մայրերը հաճախ սիրում են երեխաներին շատ տակ հագցնեն, չմոռանանք, որ երեխաները շատ ավելի շարժուն են, ակտիվ են լինում, պետք է նրանց համեմատաբար ավելի թեթև հագցնել, հագցնել եղանակին համապատասխան։ Տարվա այս եղանակներին վերին շնչուղիների սուր հիվանդությունները միշտ էլ հաճախանում են, ամեն տարի գրանցվում է հիվանդացության հաճախացում ձմեր գարուն այս անցման շրջանում կապված եւ եղանակների փոփոխության հետ եւ օրգանիզմում արդեն կարծես թե հյութվում է պաշարները եւ ավելի խոցելի են դառնում երեխաները վիրուսների նկատմամբ եւ նաեւ այլ հիվանդությունների նկատմամբ Կարելի է խորհուրդ տալ մայրերին նաև երեխաներին կոփել սпасել, որ հիվանդանան։ Ամռան ամիսներին երեխաներին ավելի հաճախակի կամ ծով տանել կամ տան պայմաններում օգտվել լողավազաններից, այո, որպեսզի երեխան հավինը կոպվի։ Այո, երեխան ինչքան կոպված է լինում, այնքան դիմարային եղանակի նրա դիմադրողականությունը ավելի բարձր է լինում։ Վերջին ամսվա ընթացքում հաջախացել են վերինշնչողներով սուրհիվանդության դեպքերը, պետք չէ խոճապի մատնվել, սա միշտ էլ հանդիպում է այս եղանակներին, ուղղակի պետք է մայրիկները զգոն լինեն եւ ժամանակին դիմեն բուժօգնության բժշկի։ Շնորհակալություն Տիկին Մելքումյան, հետաքրքիր զրույցի համար առողջություն ձեզ։ Շնորհակալություն առողջություն բոլորին, բոլոր երեխաներին։ Բարև Լուսինե, նախ ինչպե՞ս եք լավ տրամադրության մեջ եք այսօր։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ ջան։ Այո, լավ տրամադրություն ունեմ եւ հուսով եմ, որ հաճելի հարցազրույց կունենանք։ Լուսինա այսօր պիտի խոսենք այն մասին, թե ինչպես են մայրիկները իրենց դրսևորում, երբ երեխան հիվանդանում է։ Քո դուստրը մեր շատ սիրելի Մարգարիտը արդեն 5 տարեկան է։ Մաղթում ենք նրան երջանիկ, երկար կյանք ու նաև ուզում ենք տեղեկացնել, ինչ է առաջինը ձեռնարկում, երբ նա հիվանդանում է։ Նախ նշեմ, որ երեխայի ծնունդը դա հրաշալի մի երևույթ է կնոջ կյանքում եւ առժամանակ մտածում ես, թե ինչպես պետք է երեխան լույս աշխարհ գա, իսկ մյուս քայլին արդեն տեսնում ես, որ դու մայրիկ ես եւ մեծ պատասխանատվություն ես կրում քո երեխայի երեխայի համար։ Նախ նշեմ, որ երբ երեխան հիվանդանում է, մայրիկները պետք է խոճապի չմատնվեն եւ պատասխանատվություն զգան երեխայի նկատմամբ։ Առաջին հերթին, որ երեխան հիվանդանում է, պետք է նախ եւ առաջ չափել երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը։ Եթե այն նորմայի սահմաններում է, ապա խիստ անհանգստանալ պետք չէ, իսկ եթե ջերմաստիճանը արդեն 38-ից մինչև 40-ի սահմաններում է, ապա պետք է անհանգստանալ եւ ձեռնարկել որոշակի միջոցներ։ Առաջկա երկու օրը ինքս եմ ձեռնարկում իմ սեփական միջոցները նոր անհրաժեշտության դեպքում արդեն դիմում եմ բժիշկ մանկաբույժին։ Լուսինա, այսինքն մայրիկը առաջին հերթին չպետք է խոճապի մատնվի եւ ամենից առաջ պետք է ստապ գնահատել իրավիճակը։ Այո, ցանկացած մարդ պետք է խոճապի մատնվել, քանի որ իր արչև սեփական երեխան է եւ նա պատասխանատվություն է կրում երեխայի համար։ Եղել է, երբ միայն ինքնաբուժությամբ կարողացել եք հաղթահարել հիվանդությունը։ Այո, եղել է, երբ երեխան թեթև հազ է ունեցել, ես ինքնուրույն տանը բուժել եմ եւ կարող եմ նշել ինչ միջոցներով, եթե անհրաժեշտ է։ Իհարկե։ Առաջին հերթին ստուգել եմ երեխայի կոկորդը, եթե երեխայի կոկորդը թեթև կարմրած է եւ թարախակալված չէ, կարող եք ինքնուրույն բուժել բուժել ձեր երեխային եւ չդիմել բժշկի։ Իսկ եթե կա թարախային պրոցեսներ, նախ երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը այդ դեպքում անպայման բարձր կլինի եւ պետք է դիմել բժշկի։ Առաջին հերթին ուրեմն ես կատարել եմ ողողումներ, գերիցուկի թուրմով, թեթև սոդայի լուծույթով, երեխայի կրծքին դրել եմ տակածնող քսուկ եւ փաթաթել, երեխայի հազը այդ ընթացքում թեթևացել է եւ մեծ քանակությամբ հեղուկներ եմ տվել երեխային, կոմպոտներ տարբեր տեսակի։ Երբ դիմել բժշկի, քո որ որպես մայրիկի տեսանկյունը ինչպիսինն է։ Երեխային, ինչպես ես վերևում նշեցի, դիմում ենք բժշկին, երբ նրա ատակությունը բարձր թվերի հա։ վրա է, երբ երեխան թույլ է, ընկճված է, չի ուտում, անհանգիստ է շատ, եւ նրա մոտ դիտվում է նաեւ տրամադրության փոփոխություններ, այս դեպքում անպայման դիմում ենք բժշկի։ Եղանակային փոփոխությունները շտով ավելի ակնառու կլինեն, քանզի կարոն է մոտենում։ Ինչպես ես պաշտպանում քո երեխային տարվա այս եղանակին։ Նախ նշեմ, որ երեխային ծնված օրվանից չպետք է շատ տակ հագցնել, քանի որ շատ մայրիկներ մտածում են, որ տակ հագցնեն, ինչքան շատ հագցնեն, քան երեխան ավելի ուշ կհիվանդանա, սակայն իմ կարծիքով դա այդպես չէ։ Երեխային պետք է թեթև հագցնել, իսկ ծմրանից գառնան թերթափոխման ժամանակ երեխայի շորիկից մի հատը պակասեցնում ենք եւ վերարկուն մի քիչ ավելի բարակ ենք հագցնում, որ เป զի երեխան աստիճանաբար հարմարվի արդեն ցրտից տակ ջերմաշճանին։ Այդ դեպքում երեխան ինձ թվում է չի հիվանդանա, առողջ կլինի։ Այո, ամեն դեպքում իմ երեխան 5 տարեկան է եւ ես այդ տարիների ընթացքում այդպես եմ պահել իմ երեխային եւ ավելի քիչ է հիվանդացել։ Հաճելի կլինի լսել նաեւ որպես փորձառու մայրիկ քո խորհուրդները։ Նախ նշեմ, որ պետք է շատ սիրեք ձեր երեխաներին, ասեմ, որ եթե երեխան սոված չի, որևիցե տեղը չի ցավում կամ քունը չի տանում եւ նա լացում է, անպայման գրկեք ձեր երեխային, ամուր սեղմեք ձեր կրծքին եւ ասեք, որ դուք նրան շատ եք սիրում։ Այո, ինչքան շատ ասենք, այնքան լավ, կարծում եմ։ Շնորհակալություն Լուսինե հաջելի զրույցի համար, առողջություն քեզ, քո բալիկին եւ բոլոր քո հարազատներին։ Շնորհակալություն բոլոր մայրիկներին, ասեմ, որ սիրեն իրենց երեխաներին, զգան պատասխան պատասխանատվության զգացումը եւ հնարավորության սահմանում իրենց երեխաներին պահեն առողջ ու երջանիկ, որպեսզի նրանք հիանալի մանկություն ունենան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք մեր հյուրերն են Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման տեղամասային մանկաբույժ Նունե Մելքումյանը եւ երիտասարդ Մայրիկ Լուսինեն։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք երկ Միկայի կատարմամբ։ Մայրաքն է եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը, իսկ հիմա կխոսենք օթային լոգանքների եւ թե ինչպես են կոփում փոքրիկ ինչ առագայթներով։ Օթային լոգանքի ազդեցության ներքո թթվածնային հագեցումը հարստանում է ջերմափոխանակման պայմանները զգալիորեն փոփոխման են ենթարկվում, բարելավում են յարթային համակարգի բնականոն գործունեությունը, ինչի արդյունքում երեխան դառնում է հանգիստ, սկսում է ուտել ախորժակով, կարգավորվում է քունը։ Մինչև 1 տարեկան երեխայի օթային լոգանքը սկսվում է բարուրելուց, ուստի խորհուրդ է տրվում ամեն բարուրի ժամանակ եւ փոքրիկի շորերը փոխելիս որոշ ժամանակ նրան մերկ թողնել։ Երեխայի շորերը հանելիս եւ հագցնելիս պետք չէ շտապել։ Օթային լոգանքների տևողությունը ժամանակի ընթացքում պետք է երկարացնել, իսկ արդեն 1 ամսական երեխայոթային լոգանքների հետ մեկտեղ խորհուրդ է տրվում նաև մերսեր եւ մարմնամարզական թեթևարժություններ անել։ Մինչև կես տարեկան երեխայի օթային լոգանքները պետք է լինեն օրական 2 անգամ յուրաքանչյուրը 10 րոպե տևողությամբ։ Դրանք պետք է սկսել 3 րոպեից եւ ամեն օր ավելացնել 1 րոպե։ Կես տարին լրանալուց հետո օթային լոգանքները պետք է լինեն օրական 2 անգամ յուրաքանչյուրը 15 րոպե տևողությամբ, ընդ որում ամեն անգամ օթային լոգանքի հետևողությունը պետք է երկարեցնել 2 րոպեով։ Որպես կանոն օթային լոգանքների ժամանակ եւ դրանցից հետո երեխան առույգ տեսք է ունենում։ Դրամատրությունը զգալիորեն բարձրանում է։ Հետևեք, որ դրանց հաջորդող ժամերին երեխան շարժվելու բավականաչափ հնարավորություն ունենա։ Ուշադիր եղեք նաեւ գերսարեցման նկատմամբ երեխայի մաշկին սարսուրի նշաններ առաջանալուն պես դադարեցրեք սպոսանքը եւ հագցրեք։ Դրանից հետո խորհուրդ է տրվում կրճատել օթային լոգանքների տևողությունը։ Մեծ ուշադրություն դարձրեք երեխայի քնելուն եւ ախորժակին, քանզի վերջիներիս խանգարումն օթային լոգանքների բացասական ազդեցության մասին վկայող առաջին ազդանշանն է։ կոփում արևի ճարագայթներով։ Ամրանը խորհուրդ է տրվում օթային լոգանքներին զուգահեռ անցկացնել նաև արևային լոգանքներ։ Պետք չէ անտեսել այն փաստը, որ արեգակի ճարագայթները ģերհզոր ազդեցություն ունեն։ Այդ իսկ պատճառով ամենափոքրիկներին արևի ուղիղ ճարագայթների տակ պահել, ինչպես նաև արևային լոգանքների ենթարկելը խստի փակացուցված է։ Արևային լոգանքները պետք է սկսել ստվերի պայմաններում, ընդ որում օդի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 22-ից 24 աստիճան Ցելսիուսը։ Սկզբում երեխային պետք է որևէ բարակ կտորից կարված կտրած շապի քացնել եւ գլուխը կապել գլխաշորով։ Այնուհետև երեխային կարելի է մերկացնել եւ մի քանի րոպե թույլ տալ վայելել արևի տաքամբյուրները։ Արևային լոգանքների տևողությունը կարելի է հասցնել մինչև 10 րոպեի, ընդ որում ցանկալի է եւ առողջարար, երբ երեխան այդ ընթացքում ակտիվ շարժվում է։ Եթե ձեր փոքրիկին իրեն լավ է զգում ծառից տվերում, ապա հանգիստ կարող եք կես րոպե նրան պահել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ։ Այնուհետև աստիճանաբար արևային լոգանք հասցնել մինչև 5 րոպեի։ Արևային լոգանքների անցկացման համար օրվա լավագույն հատվածն առավոտյան ժամը 10-ից 11-ն է կամ երեկոյան ժամը 17-ից 18-ը։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի երեխան չարևահարվի։ Դեմքի կարմրություն հայտնվելուն պես անհրաժեշտ է փոքրիկին տեղափոխել ստվերոտ տեղ եւ ջուր խմեցնել։ Եթե երեխան թուլակազմ է, ապա արևային լոգանքները շատ զգուշությամբ պետք է իրականացվեն։ Տեղին կլինի նաեւ բարբերաբար խորհրդակցել մանկաբույժի հետ։ Թող երեխան տեսնի, թե ինչպես եք ինքներդ հաճույքով կարդում, մեջբերումներ արեք, ծիծաղեք, որոշ հատվածներ անգիր արեք եւ այդպես շարունակ։ Ցույց տվեք, որ դուք գնահատում եք ընթերցանությունը, գնեք գրքեր, նվիրեք եւ ընդունեք որպես նվեր։ Թող երեխաները իրենք իրենց համար գիրք կամ ամսագիր ընտրեն։ Տան մի անկյունում տեղ հատկացրեք ընթերցելու համար տաքուկ, հարմարավետ անկյուն գրադարակներով եւ գրասեղանով։ Տանը պետք է լինի մանկական գրադարան։ Հավաքեք այնպիսի գրքեր, որոնք ոգեշնչում են երեխաներին։ Օրինակ, գիրք դինոզավրերի կամ տեզերագնացության պատմության մասին։ Առաջարկեք երեխային ֆիլմ դիտելուց առաջ կամ հետո կարդա համապատասխան գիրքը։ Ըստ հերթականության միմյանց համար պատմվածքներ կամ ծիծաղաշարժ պատմություններ կարդացեք։ Դա արեք հերոստացույց դիտելու փոխարեն։ Լայնացրեք նրա անկերական շրջապատը այնպիսի երեխաներով, ովքեր սիրում են կարդալ եւ խրախուսեք դա։ Խաչբարներ լուծեք, խրախուսեք բարձրաձայն կարդալը, որ เป զի երեխայի մոտ զարգանա արտահայտչականությունը եւ ինքնավստահությունը։ Ավելի նախընտրելի է, որ նա կարդա կարճ պատվածքներ, հեքիաթներ, քան թե մեծածավալ ստեղծագործություններ։ Այդպիսով նրանց մոտ առաջանում է ավարտականության եւ բավարարվածության զգացումը։ Հայրիկը եւ փոքրիկը, հայրիկի դերը փոքրիկի դաստիարակության գործում։ Հայրիկի ուշադրությունը եւ խնամքը անհրաժեշտ է երեխաներին յուրաքանչյուր տարիքում ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների համար։ Այն տղաները, որոնք չեն ստանում հայրական խնամք, ընդօրինակում են մայրիկների վարքագիծը։ Հետագամ այդպիսի փոքրիկները ոչ միայն կարող են դառնալ մայրիկի բալիկ, այլ նաեւ ավելի մեծ տարիքում կզրկվեն ընտանիք ունենալուց։ Չէ՞ որ իսկական տղամարդ դառնալու համար որդին պետք է ունենա իրական օրինակ։ Այդ ամենը փոքրիկի համար կարող է ապահովել միայն հայրիկը։ Աղջիկները սովորաբար իրենց ընտրյալների մեջ միշտ փնտրում են այն հատկանիշները, որոնք նրանք սիրում են իրենց հայրիկների մեջ։ Հայրիկն իր դստերն օգնում է հասկանալ, որ նա գեղեցիկ է եւ խելացի։ Նրա հաճոյախոսություններն անմոռանալի են։ Փոքրիկներին անհրաժեշտ է լսել ոչ միայն մայրիկի, այլ նաեւ հայրիկի ձայնը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն փոքրիկները, որոնք մշտապես ստացել են հայրական խնամք, ավելի շփվող են ու հանգիստ։ Այդ պատճառով հայրիկներն ավելի հաճախ պետք է գրկեն իրենց փոքրիկներին ու զրուցեն։ Եթե հայրիկն աշխատում է, ապա չի կարող այնքան ժամանակ հատկացնել փոքրիկին, ինչքան մայրիկը։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որ փոքրիկը հայրիկին միշտ բարձր տրամադրությամբ տեսնի։ Եթե ձեր փոքրիկը ձեզ տեսնի բարկացած եւ չարացած, նա այդպեսին էլ ձեզ կընդունի։ Թողեք ձեր վատ տրամադրությունը դրան այն կողմում եւ վայելեք այն կարճ ժամանակը, որը դուք անցկացնում եք ձեր փոքրիկի հետ։ Ավելի մեծահասակ երեխաներին հայրիկը կարող է ինչ որ նոր բաների հետ ծանոթացնել, սովորեցնել խաղալ ակտիվ խաղեր, տանել ֆուտբոլ դիտելու կամ ձկնորսության։ Խուսափեք փոքրիկին նախատելուց, եթե նրա մոտ ինչ որ բան չստացվի։ Ընթակարակը ավելի շատ քաջալերեք նրա հաջողությունները եւ առաջընթացները։ Եղեք համբերատար փոքրիկի հետ, դարձեք ամենալավ հայրիկը ձեր փոքրիկի համար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն այսօր փետրվարի 23-ն է, օրը 3 շաբթի։ Տեղական ժամանակով 18:31 րոպե։ էր բարձր տրամադրությամբ բանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում։ Այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից՝ իտարը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար և կոչվում են տար։ Ամեն տար իր տունն ունի, էջերում հայ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն Քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում Այ բուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն Շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական իմանաս Այն բուբենը հայկական պետք է իմանաս Ինքնաթիրը ինքնուրույն թրջում էր ամպերով Իշուկին նա բարևում էր իր մեծ հևերով Իմացել էր ինքնաթիրը, որ իրականում Իշավոտնուկի վրա է իշուկը նստում Ինքնաթիրի իր բերանի վրա կա մի հատված, մեծ ատար իտարն է նկարված։ Իմաստուն ծերուկը ինքնաթիրը իջեցրեց, ինքնաթիրի մեջ տարբեր իրերն ատեղադրեց, ու թռավ նորից այդ ինքնաթիրը դեպի վեր, տատիկին տանում էր նա իլիկ ու շատ թելեր, Իտարով իհարկե շատ բարեր դուք իմանաս, եւ իտարը էլ չմորանաս։ Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք օգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Սիրելի ծնողներ, լսեք, թե ինչու եւ ինչպես է փոքրիկը կամակոր դառնում։ Կամակորությունն առաջանում է, երբ երեխաների արջև արգելքներ են դնում, ծնողները միշտ զբաղված են իրենց գործերով։ Երեխային պարզ չէ այն գործնեության արգելքի պատճառը, որը նա կատարում է։ Ի տարբերություն մանկական կոլեկտիվի տանը մրցակիցներ չկան։ Ծնողները վերաբերում են երեխային ինչպես վերադասը ստորադասի։ Ծնողները բավականաչափ գիտելիքներ ունեն երեխայի դաստիարակության վերաբերյալ։ Ծնողներն անտարբեր են երեխայի հետաքրքրությունների հանդեպ։ Ծնողները երեխայի հետ խոսում են մեծ լեզվով։ Երեխան հաճախ դժվարանում է արտահայտել իր մտքերը, նա նեղ սրտում է, որ իրեն չեն հասկանա եւ դա արտակուզ դիտվում է որպես կամակորություն։ Ծնողները չեն սովորեցնում երեխային մտածել, այլ տալիս են պատրաստի լուծումներ։ Երեխան երբեմն հրաժարվում է այս կամ այն գործը կատարելուց, ոչ թե որովհետեւ կամակոր է, այլ վախենում է սխալվելուց։ Ծնողները հաճախ երեխային պարտադրում են անել այն, ինչ որ իրեն կյանքում չեն հասցրել անել։ Շատ դեպքերում կամակորությունն առաջանում է այն ժամանակ, երբ ծնողները հետևողական չեն իրենց խոսքին։ Ծնողները չեն ամրապնդում երեխայի մոտ հասուն վարկը, այդ պատճառով այսպես ասած հիվանդը կամ մանկականը կարող է հաճելի թվալ իրենց։ Երեխան ձեռնտու է լինել կամակոր հիվանդ, քանի որ այս դեպքում նա ուշադրության կենտրոնում է լինում եւ մեծերը կատարում են իր բոլոր ցանկությունները։ Ապա մայրիկներ գիտնականները ողրել են, որ պետք է վախենակ կարտոֆիլից։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կարտոֆիլը հղիության ժամանակ կարող է բարձրացնել շաքարախտի զարգացման վտանգը։ Կարտոֆիլը վտանգավոր է օսլայի բարձր պարունակության պատճառով։ Օսլան արյան մեջ կտրուկ բարձրացնում է շաքարը, իսկ հղիության ընթացքում արյան մեջ շաքարի բարձրանալը կարող է հոգնածության, կրկնվող վարակների, տեսողության խախտման, ինչպես նաև ծննդաբերությունից հետո երկրորդ կարգի շաքարախտի պատճառ դառնալ։ Երեխայի նկարած նկարները կարող են խոսել իր ինտելեկտի մասին։ Գիտնականները 4 տարեկան երեխաներին առաջարկել են նկարել մի ուրիշ երեխայի։ Հետո նրանք գնահատել են մանկական ստեղծագործությունը 0-ից 12 միավոր սանդղակով կախված մարմնի մասերի արկայությունից եւ ճիշտ քանակից՝ գլուխ, աչքեր, քիթ, բերան, ականջներ, մազեր, մարմին, зерքեր եւ ոտքեր։ Այնուհետև երեխաներն անցել են ինտելեկտ գնահատող խոսքային եւ ոչ խոսքային թեստեր։ 14 տարեկան հասակում երեխաների կրկին անցել է նույն IQ թեստը։ Նկարիր երեխային թեստը մշակվել է դեռևս 1920 թվականին երեխաների ինտելեկտը գնահատելու նպատակով, եւ այդ պատճառով գիտնականներին չի զարմացրել կապը մտավոր ունակությունների հետ։ Հետաքրքիր է, որ 10 տարի անց արկա է նման համապատասխանություն։ Գիտնականներն ասում են, որ չնայած իրենց արդյունքների, եթե երեխաները վատ են նկարում, ապա կարիք չկա անհանգստանալու։ Ինտելեկտի վրա ազդում է գործոնների համալիրը, իսկ նկարչությունը ընդհանրապես դրանցից մեկն է։ Չնայած նրան, որ նկարչությունը լարժեքորեն չի գնահատում ինտելեկտը, բայց նկարչական եւ ճանաչողական կարողությունների միջև կապն ակնհայտ է։ Պատկերացնում եք առաջին նկարները եղել են դեռևս 15000 տարի առաջ։ Դրանց օգնությամբ մարդիկ կարող են ենթադրել, թե ուրիշներն ինչի մասին են մտածել։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, մանկության մոլորակն է եթերում եկեք լսենք Նանոլին։ բարի գիշեր մաղթելը սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ։ Ես ձեզ համար կկարդամ Ագա հեքիաթը։ Վաղուց շատ վաղուց մի հարուստ մարդ կար, այնքան հարուստ, որ տան լուսամուտի ձողերը ոսկուց էր պատրաստել, բայց դրանով չէր բավականանում, ուզում էր տան պատերն էլ ոսկեզոծել։ Այդ մարդը ոչ ոք չուներ, բացի մի աղջնակից, իսկ աղջիկը հորը չէր քաշել, նրա պես աչքածակ չէր։ Հորից թակուն օգնում էր ճունևոր հարևաներին, մուրացկաններին հաց էր տալիս, իսկ ձմռանը կերակրում էր ճնճուղուկներին։ Ինչներից են պետ ոսկեզոծ պատերը, հայրիկ, ասում է աղջիկը, եւ ինչպես կարող ենք մեզ երջանիկ զգալ, եթե ոսկեզոծ տան մեջ, երբ մեր շուրջը հազարավոր աղքատ մարդիկ են ապրում, շատերը հակուշ չունեն, ման են գալիս վոտաբոբիկ, շատերն էլ կարոտ են մի կտոր հացի։ Չէ, բարկանում էր հայրը։ Իմ ինչ գործն է, թե աշխարհում սոված դգլոր մարդիկ կան։ Նրանց մասին թող թակավորը մտածի։ Ես հանգիստ քուն չեմ ունենա, ինչև իմ տան պատերն էլ չոսկեզոցեմ ու իմ մինուճար աղջիկան ոտից գլուխ ոսկեփայլ շորեր չհագցնեմ։ Մի օր էլ երբ ագահը մտածմունքի մեջ ընկած քնեց, երազում հայտնվեց մի իմաստուն ծերունի, բարև տվեց, բարև առավ ու ասաց. «Տեսնում եմ, որ շատ ես մտածում ոսկու մասին, ես քո մուրազը կկատարեմ։ Ձեր այգու մոտերքը մի կապույտ ժայռ կա, այդ ժայռի տակից բաղ աղբյուր է բխում, իսկ աղբյուրի կողքին թաղված է մի կուլա։ Եթե այդ կուլայով աղբյուրից ջուր վերցնես, ինչի վրա ջուրը շաղ տաս կդառնա ոսկի»։ Այդ ջրով եթե зерքերդ լվանաս, ինչ բանի որ зерք տաս, նույնպես ոսկի կդառնա։ Հարոստը քնից արտնացավ թե չէ, բահը ուսն առավ, ուրախ ուրախ վազեց դեպի կապույտ ժայռը։ Տեղ հասնելուն պես փորեց ու աղբյուրի կողքից հանեց փոքրիկ կուլան, ապա կուլան լիքը լցրեց աղբյուրի ջրով ու վազեց տուն։ Մարդը ուրախությունից խենթացել էր։ Այդ ջրով зерքերը լվանալուց հետո տան իրերից որ մեկին зерք էր տալիս, իսկույն ոսկու էր փոխվում։ Կուլան տվեց աղջիկա зерքը գնացին իրենց այգին որ ծառին թփին ցաղկին ջուրը շաղ տվին դարավ ոսկի։ Հայրիկ, ինչու այդպես արեցի, տխրեց աղջիկը։ Այս ցաղիկներից էլ ցաղկի հոտ չի գալիս, համ էլ կորցրին իրենց տեսակ տեսակ գույները եւ բոլոր բոլորը դեղնեցին։ Մեր цаրերն էլ մրգեր չեն տալու։ Ինչ պիտի անենք։ Ոչինչ, ոչինչ, ասում է հայրը։ Ոսկով մենք ամեն տեսակ ծաղիկներ ու մրգեր կարող ենք առնել, ինչ որ ուզենանք կարող ենք ձեռք բերել։ Երբ այգուց տուն եկան, արդեն մութ էր։ Աղջիկը լամպը վառեց, մի քիչ հաց կերավ ու քնեց։ Իսկ հայրը ոչ ուտում, ոչ խմում էր, անվերջ տան ոսկեզոծ պատերին ու ոսկե իրերին էր նայում։ Այդպես էլ առանց ուտելու քունը տարավ։ Առավոտյան հայրը հիշեց, որ Երևանից հաշ չի կերել։ Աղջկան ասաց ուտելու բամբերի։ Աղջիկը ձուկ էր եփել, բերեց սեղանին դրեց, հետնել հաց ու կանաչի։ Հայրը ձկան ձեռք տվեց, թե չէ, ձուկը ոսկի դարավ։ Մի պահ ագախն ուրախացավ, բայց երբ հացին ձեռք տվեց հասնել ոսկու փոխվեց, խեղճը զարմանքից շվարեց։ Վահ, Այդպես որ գնա սովից կմեռնեմ աղջիկս, ասաց Մարթը եւ աչքերից ոսկեշող կաթիլներ ընկան ոսկե սեղանին։ Աղջիկն սկսեց իր ձեռքով հաց կերցնել հորը, բայց ինչպես եղավ, ձեռքը կպավ հոր ձեռքին եւ ինքն էլ տեղնուտեղը դարձավ մի ոսկե արձան։ Հայրը աղջիկը արձանը գրկած հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ, զղջաց իր անմիջ ցանկության համար եւ այդպես էլ սոված գլուխը դրեց ոսկե սեղանին ու քնեց։ Երազում նորից տեսավ նույն իմաստուն մարդուն եւ աղաչելով ասաց. «Էս ինչ զուլում բերեցիր իմ գլխին, իմաստուն հայր, միջարարա թե չէ սովից կմեռնեմ։ Չեմ ուզում ոսկե զարդեր, ոսկե ծառեր ու սաղիկներ, թող նորից ամեն ինչ առաջվա պես լինի, միայն թե կարողանամ մի կտոր հաց դնել բերանս»։ «Դե որ այդպես է, քեզ կօգնեմ», ասաց իմաստունը։ «Այն կապուտ ժայռից քիչ հեռու մի ուրիշ աղբյուր կա, որի ջուրն այնպես վարարջ է, բայց շատ ավելի անուշ է ու կենարար։ Դա համեստության աղբյուրն է։ Այդ ջրից խմողը բավական բավականանում է իր ունեցվածքով եւ չի տարապում ագահության ցավով։ Կուլաև ջուրը վերցրու այդ աղբյուրից տար շախտուր ոսկեյրերի վրա եւ բոլորը նորից առաջվանը կդառնան։ Եվ միշտ հիշիր, որ ագահությունն ու երջանկությունը չեն կարող միասին լինել, ինչպես ջուրն ու գրակը։ Առավոտյան մարդը կուլան առավ, երերալով մի կերպ գնաց աղբյուրը եւ կուշտ խմեց այդ ջրից։ Երբ ջուրը տուն բերեց, ամենից առաջ մի բուր շախտվեց աղջկա երեսին։ Արձանը հարություն առավ, նորից նույն աղջիկը դարձավ։ Այդպես էլ բոլոր իրերը նորից նույնը դարձան։ Հայրիկ, ինչ լավ եղավ, ուրախ բացականչեց աղջիկը։ Նորից գեղեցկացավ, բազմագույն դարձավ աշխարը։ Դե եկ, եկ նստիր, ձկները կեր։ Հայրը մի ձուկ կերավ, մեկը թողեց աղջկան, մյուսը ուղարկեց հարևանին, ապա վեր կացավ, լուսամուտների ոսկե ձողերը հանեց, մի կողմ գցեց ու ասաց. «Դու ճշմարիտ ես, աղջիկս, սրանք մաս-մաս կանենք ու կբաժանենք աղքատներին, չէ որ նրանք էլ ապրել են ուզում։ ավարտվեց մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բրեգիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք մեկ ամիս հետո։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում։